electrai autoi estas plei efficai. E-fueloi estas ofte propagandatai kiel savantoi por climat neutrala estontezzo. Sezioni pli detale prilumigas ilin, tiam ili montrigas sen efficai, cae multe costai. Elektra motorezzo atingas en tutan efficetso gradon de octec unu procentoi, char la curento estas recte utiligata en la veturilo. Hidrogeno, aliflanque havas nur efficetso gradon de dudec ses procentoi, dum efueloi ec atingos nur dec quar procentoin. La productado de efueloi consumas multegeda energio. Hidrogeno cae carbon dioxido devas unue esti convertitai al metanolo cae seque al benzino au dieselo. Tiu proceso estas fisike nur iomete pli bonigebla. Krome, la produktado de e-fueloi postulas enorme multe da energio cae da dolce aquo, cio grave pli altigas la chargion de fontagioi. Actuale, raffineioi por efueloi funccias nur en pilota faso. Ec se ciui proiectoi estus realigitai, nur eta parto de la demandezzo povus esti covrata. La productado de efueloi en la tergloba sudo starigas ecologiain cae eticain demandoin gi povus pli fortigi chargioin de la medio cae dependetsoin de autoritatezae statoi. Cae estas dubinde, ciu valora dolce aquo estu utiligata por la productado de efueloi au por la loca logiantaro. Por la trafico en Austrio nun tempe nur circa 9% devenas el renovigeblai fontoi. Hidrogeno estas cerpata prescau exclusive el fossiliai fontoi, cae monscale nur 0,4% de la hidrogeno estas tauripove productatai per electroliso. La costoi por e-fueloi estas signifai, nome nun tempe circau 4,5 euroi por litro. Cun ebla reductigio, al 2,3 euroi gis la jaro 2030. Malgrau tio, la costoi restos pli altae ol por curento por e-autoi. Tra quin jaroi, la entutai costoi por autoi cun e-fuelo estus je circau 10.000 euroi pli altae ol tiui por batteria electra veturilo. Tio povus endangerigi la concur capablon de la Europa automobila industrio. Veturiloi cun efueloi en aerigas san damagiaen substansoin, kiel nitrogenoxidoin, carbon monoxidon, cae ammoniacon, cio ne solvus la problemoin pri la aer qualito en urboi e fueloi restu limigitae al sectoroi, por ciui ne existas alternativoi, tiel la stal industrio, chemio, raffineioi, cae la internazia flug, cae ship trafico. Tiui sectoroi covras la besonon de circa dec procentoi de la fina energi besono de occidenta Europo. Por personae autoi, La efueloi estas tro seneficai, tro multe costai, kai disponeblos tro malfrue por presenti senso havan solvon.